ولقد مننا على موسى وهارون Na kwa hakika tuliwafanyia hisani Musa na Harun ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم na tukawaokoa wao na watu wao kutokana na dhiki kubwa ونصرناهم فكانوا هم الغالبين na tukawanusuru na wakawa wao ndio wenye kushinda wa atainahuma alkitaba almustabin na tukawapa wawili hao kitabu kinachobainisha wa hadainahuma as-sirata almustaqim na tukawaongoa kwenye njia iliyonyoka wa tarakna alayhima fil akhirin na tukawaachia katika watu waliokuja baadaye. Salamun ala Musa wa Harun, iwe salama kwa Musa na Harun. Inna kadhalika najzil muhsinin, hakika hivyo ndivyo tunavyowalipa waliowema. Innahuma min ibadina almu'minin hakika wawili hao ni katika waja wetu walioamini وإن إلياس لمن المرسلين na hakika Elias bila shaka alikuwa miongoni mwa mitume إذ قال لقومه ألا تتقون alipowaambia watu wake hamwogopi أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين mnamwomba Baali na mnamwacha mbora wa umbaji الله ربكم ورب آبائكم الأولين Mwenyezi Mungu Mola mlezi wenu na Mola mlezi wa baba zenu wa zamani فكذبوه فإنهم لمحضرون wakamkadhibisha basi kwa hakika watahudhurishwa إلا عباد الله المخلصين isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliosafishwa وتركنا عليه في الآخرين na tumemwachia kwa waliokuja baadaye سلام على الياسين iwe salama kwa Elias إنا كذلك نجزي المحسنين hakika hivyo ndivyo tunavyowalipa waliowema إنه من عبادنا المؤمنين hakika yeye ni katika waja wetu walioamini وإن لوطا لمن المرسلين na hakika Luti bila shaka ni miongoni mwa mitume إذ نجيناه وأهله أجمعين tulipomwokoa yeye na ahali zake wote إلا عجوزا في الغابرين isipokuwa mwanamke mkongwe katika wale waliobakia nyuma ثم دمرنا الآخرين kisha tukawaangamiza wale wengineo وإنكم لتمرون عليهم مصبحين na hakika nyinyi mnawapitia wakati wa asubuhi وبالليل أفلا تعقلون na usiku basi je hamiati akilini Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Na bila shaka tuliwaneemesha Musa na Haruni kwa kuwapa unabii na neema kubwa kubwa na tukawaokoa wao na watu wao kutokana na dhiki kubwa iliyokuwa iwashukie kutokana na Firauni na kaumu yake. Na sisi tukawanusuru na adui zao wakawa wao ndio wenye kushinda. Na tukampa Musa na Haruni kitabu kilicho wazi chenye kubainisha hukumu za dini, nacho ni Taurati. Na tukawaongoza waifuate njia iliyo sawa na tukabakisha sifa njema za kutajika wote wawili hao kwa watu wengineo waliokuja baada yao. Maamkio ya amani na salama kwa Musa na Haruni. Hakika mfano wa malipo tuliyomjaza Musa na Haruni ndivyo tunavyowajaza wote waliowema. Hakika wawili hao ni katika waja wetu wenye kuifuata haki. Na hakika Iliasi ni katika hao tuliowatuma kwenda waongoa watu wao. Iliasi alipoambia watu wake nao walikuwa kiabudu masanamu yao. Je, mnaendelea juu ya makosa yenu na wala hamhofu Mwenyezi Mungu mkajikinga na adhabu yake? Mnaliabudu sanamu linaloitwa Baali na mkacha kumwabudu Mwenyezi Mungu aliyeumba ulimwengu na akaufanya mzuri umbaji wake. Mwenyezi Mungu amekumbeni na amekuhifadhini nyinyi na baba zenu wa zamani. Yeye basi ndiye mwenye haki ya kuabudiwa. Lakini walimkadhibisha basi jaza yao ni kuhudhurishwa kwenye moto siku ya kiyama. Isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliosafisha imani yao, hao basi ndio wenye kufuzu. Na tukamjalia awe natajwa kwa wema na ndimi za waliokuja baada yake. Salamu juu ya Iliasi au juu yake yeye na watu wake kwa kuwa kawashinda. Hakika mfano wa malipo tuliyomlipa eliasi tunamlipa kila aliye mwema kwa sababu ya wema wake. Hakika eliasi ni katika waja wetu walioamini na hakika Luti ni katika mitume tuliowatuma ili afikishe ujumbe wetu kwa watu. Kwa hakika sisi tumemwokoa yeye na hali zake wote kutokana na adhabu iliyosibu watu wake ila mkewe mkongwe. Yeye bila shaka aliteketea pamoja na walioteketea. Kisha tukawaangamiza wote isipokuwa Luti na waliomwamini. Na hakika nyinyi watu wa makaa mnayapitia majumba ya hao kaumu Luti katika safari zenu za kwenda Shamu asubuhi au usiku. Je, mmepotelewa na akili zenu hata hamwezi kuzingatia aliwapitia hao kwa malipo ya ukomeshaji wao?